www.paltak.com Soba Put Vjernik Audu billahi min shaitanir بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع الجهود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما Тихо и tražiš istinu Kreni pravovjernih ضج سبع من أراضي أمتي سارت لهم كريني vjernika فارسا عفى القعود منعما نعما الجهاد حياته فتقدما U istinu je ova vjera lahka, pa kogod ide protiv njene prirode i preteruje, bit će od nje nadvladan. Uzmite dakle srednji put, ne likujte savršenstvu i budite dobre volje. مقصدي www.altak.com Soba put vjernika Sada da pitamo, dajte nam odgovor, dajte nam odgovor kad ćemo biti jadi i odgovor nam je sada džihada, kad je nije vrijeme za to, znamo da nije vrijeme, ne da je da priča su džihadu, a kamo li da ga vodimo, pa kad ne upitamo kad je vrijeme, kažu ne znamo, kažu ne znamo. Kažu ne znamo. اركبي يا خيل الله اركبي فإن الواقعة قد حصلت وأن المعركة هي معركة فاصلة معركة بين الإيمان والكفر فاختاروا الخندق الذي تكونون فيه قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد سبيل الله قد سرنا A mi, za jedni te nikoga ne bira. Niko te ne bira, Allah, o tebe. Imaš pravo da govoriš i uvedat je, da ispojiš taj džahadet. Ne to zbravi u gajte. Kako ja čisto kažeš i jezikom, ja to s tobom ne dođem. I to što vi gajte, ja to vas dođem. Šta gubim? I to možeš danas brate uraditi. I to možeš uraditi. Ovo nije poziv na tuzima puška. Ne, لولا روي عن رسول الله سلسة توحيدهم إيمانهم يقينهم توكلهم فجعل جل شانه ذات الاثنين الرسول صلى الله عليه فكان مليون يوم يدخل الله في جنه الله في داع قوة لا تسلام زي كاجي موين يدخل عليه الله يسمى نبوة يسمى نبوة بعد الشيء جمع المؤمنين للشباب الصالحين بلاد ساروا خلف قرآن مبين لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين قم ودع عنك الرقدا إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا قومي 13 своим пристальцема kao da hoće da kaže ili da su, a uvišeni visoko iznad onoga kako misle, kao da su Amerika je nekad sve sile ostali bogovi od Allaha subhanahu wa ta'ala ne odbili da. A zašto draga moja braćo? Zašto draga moja braćo? Zato što Allah je lešanohu mi odgovaramo, ne može biti pobjeđen. Allah subhanahu wa ta'ala ne može biti poražen. Nemo ne može niko ništa.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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أزقى الكتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Zahvala pripada našemu gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala njemu robujemo od njega oprost i uputu tražimo koga Allah azza wa jal uputi na pravi put Ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga nam pravi put izvede. A koga naš gospodar subhanahu wa ta'ala iz svoje pravednosti i svoje mudrosti ostavio zabudi, ti mimo njega nećeš naći nikoga da ga na pravi put puti. A zatim, najbolji je govor, govor našeg stvoritelja Subhane, a najbolja uputa njegova roba i postanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem uputa koja važi do sudnjega dana. A najbolje stvari po din, draga moja braća, su novotarije. Jer svaka novotarija je zabuda, a svaka zabuda neminovno vodi vatru. Živimo u teškim vremenima, draga moja braća za koje je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao uskoro će doći vrijeme kada će se okupiti narodi oko vas kao što se okupe izrace oko sofre. Neko reče Allahov poslanik će hoće li nas tada biti malo kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne bit će vas puno ali ćete biti slabi poput morske pjene. Allah će iz srca vaših neprijatelja ostaviti strah od vas, a u vaša srca će ubaciti strah. Rekoše, Allahom poslaniće, a šta je to vehnu? On reče, ljubav prema dunjaluku, a mržnja prema smrti. Draga broćo moja, pogledajte šta se danas dešava. Pogledajte šta danas govore ljudi. Čak i oni koji svjedoče da nema drugog ilaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Pa pričaju, zaista su Amerika i njena koalicija, njeti partneri, skupljaju vojske, uvode vas, prate vas, hoće da vas hapse, proganjaju, stavite malo. I to ćete čuti iz usta onih koji svjedoče šehade. Zatim, riječi kukavičluka, ne možemo mi ništa, nas je malo, nemamo snage. Draga moja braćo, jer je ovo posticanje na džennet. Draga moja braćo, ja vas pitam, jer je ovo posticanje mukmina na džennet. Neba Allahi, ovo je posticanje da se bojimo svega drugog osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je posticanje da se bojimo nekakvih ovdje sila. To je, draga moja, znači šetanski fikr. Ovo je obmana od šetjana koji želi da vas plaši svojim pristavicama. Oni koji govore da trebamo dobiti povjerenje političara, demokrata i raznih slobodnih kufra i dalarata, da trebamo dobiti njihovo povjerenje, tako govore zrada moja braćo. Povjerenje političara, demokrata, jer smo slabi. A kada pitamo, dajete nam odgovor, dajete nam odgovor kad ćemo biti jaki. I odgovore nam vesele džihada. Kaže, nije vrijeme za to. Znamo da nije vrijeme. Ne daju da priča su džihadu, a kamo li da ga vodimo. Pa kada upitamo kad je vrijeme, kažu ne znamo. Kažu ne znamo. I dok ljudi, draga moja braćo, dok ljudi pravi svoje odunjaluške proračune i njihove mozgove stavljaju na računanje kako i šta da izađemo iz ove krize, iz ovog umora u koji sve više više tonemo, pretnjama, sa svojim šetanima plaše i žele da ubiju ono malo duha imanskog ili džihadskog u mu'minu, Zaboravili su, draga moja braćo, zaboravili su na jednu super silu. Zaboravili su na gospodara nebesa i zemlje koji kaže وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala prevodu značenja Allah zna tajne nebesa i zemlje وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون kaže naš gospodar Allah zna tajne nebesa i zemlje njemu se sve vraća zato samo njega obožavaj i samo se u njega uzdaj a gospodar svoj motri na ono što radite. Zada moja vraća, oni su propustili dok, izma, dok uzimaju svoja ljudska i ova svjetska razmišljana da Allah subhanahu wa ta'ala kaže Elej se Allahu bi kafi namde kaže Allah Jerušanu prilu značina a da Allah nije dovoljan robu svome Pa Allah kaže, poslušajte braće dobro ove ajete u prevodu značenja, a oni te plaše, kaže Allah Jerušanu, o muslimanu, o mukmine, a oni te plaše onima koje pored njega obožavaju. Čime nas plaše, braćo? Super silama, Amerikom, oružjem, raketama. Kaže Allah, oni te plaše onima koje pored njega obožavaju, onoga koga Allah ostavi u zabudi, niko ne može na pravi put uputiti. A ono koga Allah uputi, niko ne može u zabudu dovesti. Kaže Allah, da Allah nije silan i strog. Zar Allah nije silan i strog. Draga moja braćo, ljudi su ignorisali ovu stvar kad Allah kaže da Allah nije dovoljan robu svome. Ljudi su, braća moja, ignorisali ovu stvar. I čućemo, čućemo danas po nas na velikane i kako razne i raznorazne političare kako ponavljaju nemojte kad Amerika nije time zadovoljna. Nemojte kad ovaj nije time zadovoljan ili onaj nije time zadovoljan prati vas na sve strane, hoće da vas istjeraju i protjeraju. Subhanallah, subhanallah, umjesto da veličaju gospodara Čave, svetog mjesta u Meki, gospodara nebesa i zemlje, oni vraća moja draga veličaju, veličaju gospodara bijele kuće. I gospodara, oni koji ni sami sebi ne mogu pomoći ništa, Draga moja braćo, ja vas pitam i sebe i vas, zar ćemo trud oni koji su nas podučavali dinu i koji su svoje živote dali da bi se ovaj din uzdigao baciti pod noge. Oni su, draga moja braćo, ogroman trud uložili da bi nas podučili vjeru. Da bi mi naučili kako da robujemo svome gospodaru subhanahu wa ta'ala bez širka. Pa hoćemo li mirno stajati, draga moja braćo? Vrijeme je za pozivanje u Allahovu vjeru, draga moja braćo. Vrijeme je da ustanemo iz svojih čahura i da pozivam ovaj narod gdje god da dođeš, gdje god da živiš i radiš, pozivaj na put svoga gospodara, mudno i lijepo pozivaj, dragi moj brate. A ovi što vas plaše svojim pristalicama, kao da hoće da kažu ili da su, a uzvišeni visoko iznad onoga kako misle, kao da su Amerika i nekakve sile postali bogovi uz Allaha subhanahu wa ta'ala ne odnubi za. A zašto, draga moja braćo? Zašto, draga moja braćo? Zato što Allah je lešanohu, mi odgovaramo, ne može biti pobjeđen. Allah subhanahu wa ta'ala ne može biti poražen. Njemu ne može niko ništa. I njegove vojske samo zna Allah subhanahu wa ta'ala koje će poslati kada zatreba svojim iskrenim robovima. I Allahova snaga i moć, braćo moja, ne opadaju. I ovo je ono. Ovo je, draga moja, braćo, ono što su ove sile. Što su ovi zulučani. I ovi tirani vladari zaboravili. Zaboravili su da je Allahova moć najveća i iznad svega. I što je žalostno, ovo je zaboravio veliki broj muslimana. Mi smo zaboravili na Allaha subhanahu wa ta'ala, pa da je Allah djelašanom prepustio onima. Prepusti onima kojima smo se mi okrenuli. Iz svoje pravednosti Pa se osvijestimo, draga moja braćo, vratimo se ispravnom poimanju Tevhida, da bi nam Allah ukazao na pravi put i dao pobjedu. Bismillah, alhamdulillah. Draga moja braćo, Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da pokažemo ovom narodu i svim narodima da pokažemo muslimanskom umetu da je Allah snažni, da je svemoćni, da je mudri, da je najjači i da nema drugog Boga osim njega. Allah od nas traži da mi to pokažemo ovim ljudima ovdje, da u nama vide iskrenost, da u nama vide Ono pokornost kako su imali ashabi od Ivanova Elehim. Oni koji su opisani u Tevratu, draga moja, začo, da će ići u smrt kao što ide bujica iz podnože vrda. To su bili ashabi. A mi, bel to sirune lhajate dunija, kaže Allah Jelešanu, a vi više život na ovom svijetu volite. وَلْاَخِرَةُ خَيْرُهُ وَأَبْقَى A onaj svijet, kaže Allah vjezašanu je za vas bolji i vječan je. Draga moja braćo, kada budemo shvatili da se samo Allahu i Bade čini, da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će nam raditi ponos I da će nam ponos onakav kakav su imali ashabi radijallahu alejhim. I kažu islamski učenjaci da kada bilo koji muslimanski narod bez obzira koliko bio slab, nemoćan i nejak i nemao tehnologije ili bio siromašan, krene da uzigne Allahovu riječ na zemlji. Allah Đelešanuhu će im dati pobjedu. Draga moja braćo, kaže Allah Đelešanuhu, pripremite tu ti niz koliko god možete. Snag je kurna za boj. Allah milostivi nije nas uslovio da moramo imati toliko brigada, toliko broj četa, toliko ljudi, toliko vojske, toliko ovog ne. Allah Đelešanuhu kaže koliko možete I bojte se, kaže Allah Jeršanu, mene, ako ste vjednici. Najbolja generacija muslimana je ono što stavite u sebe i vas, draga moja braćo, se odgajava u medresi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam 13 godina te u zidu da nauče kako da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada su dolazile zabrane, da nije njima bilo teško ostaviti alkohol? pa Pećite mi buhu, Rijeke vina su tekle iz Beninu. Zašto? Zato što su ovi ljudi bili odgojeni kada Allah njegov kada Allah je Đelešanu i njegov poslanik nešto narede, ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da udare po svog avdjenja. I ovo sahabi kada su čuli, samo dođe zavrna, oni su sprovodili u djelo. Oni su braćo sprovodili u djelo. Danas I to je činjenica, vi ste toga, draga moja, braću svjesni. Dosta je oni koji ubijaju moral. Koji ubijaju moral i ono malo mu'mina što hoće da uzdignu u riječ na zemlji. Takvi je, braću, bilo uvijek. Nemojte. Malo vas je. I tako dalje, i tako dalje. Allah kaže i ne tugujte se. Ne žalostite se, vi ste pobjednici ako budete iskreni. Ili budete mukmini. Od onih, braćo moja draga, koji ubijaju moral u nama ili žele da ubiju. Nažalost, ima i onih koji pozivaju i koji su ovoj davi i onih koji to nisu. I kada čujete iz njihovi usta, vallaha da ti srce skameni, da ovaj put tevhida ne zahtjeva muke, da se moramo soliti, bježati od iskušenja, subhana velazim, draga moja braćo, poslušajte dobro, poslušajte dobro kako je ova tvrdnja lažna Allah subhanahu wa ta'ala. Kažu islamski učenjaci, Kaže, zar nijete čuli riječi Allaha uzvišenog, slađenog, u jasnim i decidnim ajatima, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, misle li ljudi, kaže Allah Zulešanu, misle li ljudi, slušajte braću, dobro ove ajete, misle li ljudi, ovdje kaže Islam slišenja, se misli na sve ljude, poslanike, vjerovjesnike, ashabe, neznalice, džahile, ulemu, bez izuzetka, kada je Allah Jelešanuhu i obavještava nas, šta će biti sa tim ljudima? Misle li, kaže Allah, ljudi, da će biti ostaveni na miru, ako kažu amena, ako kažu mi vjerujemo. Slušajte, braćo, dobro ove ajete. Ovo su jasni ajeti ko ovo sunce što ga gledamo. Ne možete vjerati iz iskušenja. Zašto? Sada ćete čuti zašto, kaže Allah Jelešanu. Misle li ljudi da će biti ostaljeni na miru ako kažu mi vjerujemo. Slušajte dalje. Kaže Allah, a da u iskušenje neće biti dovedeni. Allahu ekber. Rekao si, la ilaha illa la muhammedu rasulullahu. Obavještava se, brate moj gospodar. Obavještava se onaj koji te voli i mudri i sveznajući i najveći. Da ćeš biti, brate moj, izlušan. Pa kaže, dalje. I onda je nastala fitna kod neki. A šta je fitna ovdje? Fitna je, draga moja, braćo, da se povlačiš sa vojnog polja. Da šutiš na ovaj zoom što se čini kod nas. Fitna je da ne kažeš onome demokratiju tome čovječe, to što radiš, vodi te u džahennemsku vatru. Jer ti činiš Allah lita, hoćeš da svoje zapore provodiš na zemlji, gurevići ne uzubi la Allahu zakon u stranu. I oni hoće da mi šutimo. I to je, braćo moja, izmicanje jasnijim iskušenjima, vježanjem iskušenja. A Allah je rešanu nam objasnio, Šta je ovo bježanje od iskušenja? Slušajte, dobro, braćo. Kaže Allah Jelešanu, a mi smo u iskušenja dovodili i one prije njih. Kaže Allah, i mi smo iskušenja dovodili one prije njih, da bi Allah ukazao na one koji lažu i one koji govore istinu. Allah, hoćemo li bježati, braćo, iskušenja? Hoćemo li, draga moja braća, šutiti na ovaj zlom što se čini? Ovaj narod moramo Allahovom vodom i pomoći izvesti iz ovog zavaleta. Ali ako budemo šutili, braćo moja draga, vallahi, bit ćemo ova druga kategorija, kaže ovaj zlom na one koji lažu. A šta je laž? Jesmo li uzeli emanet sebi? Ona emanet koja su sebi nebesa i zemlja i podjeli ovo la ilaha ilaha ilaha ilaha Zar mislite, braću, da nećete biti iskušani? Hoćete malo vani? Hoćete tako li gospodara kjave? I samo ne dobiju. I samo njemu imamo čini. A to što vi radite, ja sa primjer nemam ništa. Primjeri odricanja, govorili smo, kada je Muhammed sallallahu alijem i sallam, kada su prošla ona gostanjanja u početku podivanja daveta u islamu, pa su vidjeli nekanaske mušnici da ne može, da ovaj ne popušta. Aha, pa Allah kaže, mi nijedva čekali Muhammed da ti popustiš, Ne možete ni vi, braćo, popuštati. Ovo su ajeti i tebi meni objavljeni. I tebi meni, braćo moj, nema popuštanja. U osnovama vjere. Ne daj svoj din. Pa su mu rekli Muhammede, hajde da napravimo među religijsko vijeće. Hajde Muhammede da sjednemo, da se dogovorimo, da malo ti pustiš, pa ćemo malo mi pustiti. Pa jedne godine će ti biti, a drugi godine ja predsjednik tog međureligijskog vijeća. I Allah Đelešanu objavljuje ajete Kulija i Merkjafirun. Šta je, draga moja braća, ovo? Muhammed sallallahu alaihi sallam se odliče muzika i kaže im ne, vama vaša vjera, a meni moja. Ja neću obožavati ono koga vi obožavate, a vi nećete obožavati ono koga ja obožavam. Ovo je, draga moja braća, put i trasa kojom treba da hodimo. Sirat al-mustaqim, pravi put. Jer to je draga moja vraća, kako kaže Islam učinjaci, najbrži put od džemeta. Nemojte vrludati. Nemojte tražiti. Poštujte u lemu. Poštujte u edemu razgovora svačije mišljenja. Saslušajte ga. I onda mu iznesite dokaze, ako imate. Iznesite mu dokaze, ako imate. Ovaj narod, ovaj narod je žedan Njemu treba upute. Njemu treba živog daveta da pokažemo da smo muslimani, mu'mini i mohcini. Danas je, draga moja braćo, ili je nam postalo zločin. Ako imaš bradu, ako si pustio nogavice, ako gledaš očima kakvim Allah je Lešanu traži od tebe da gledaš, ako se Pa razumljivo je na ovim fitnama ovikim i širka i kufra da radite novotarija. Razumljivo je da srce koje je zdravo ana draga moja braća, reaguje. To je sasvim razumljivo. Jer mrtvog srce njega radnje ne boli. Pa oni ne reaguje. A zdravo srce čim dođe klica odmah reaguje. I onda postaješ stranac. Postaješ gadin u svojoj kući. U svom džematu. Na radnom mjestu stubi postaje strana, gledajte bezumjenim očima. I draga moja braćo, najljepše i najslađe i najkoristnije i najbolje rešenje vraćati se Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I tako ćemo, draga moja braćo, riješiti sve naše probleme. Riješiti sve naše probleme. I tako će doći sito i rešeto jer kad dođe naredba pa Allah subhanahu wa ta'ala da nema dvojbe, moraš se pokoriti i ne vjeruješ. Drugi nema. Da molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islame muslimane. <clears throat> Gospodaru naš, oprosti nam grije koji smo počinili svjetne mjesečno. Allah moj, pomozi svoje muđahide gdje god žive da radili gorlice. Allah naš, Ako mogli braću u Iraku, u Afganistanu, u Palestini, u Kašmiru, u Čečeni, Allah moj, ubrzaj svoju pobjedu. Allah moj, podari nam uputu, podari nam da vidimo jasno istinu od neistine razlikovati. Allah naš, učvrsti nas na putu da se sretnemo s tobom. Gospodaru milostivi, kako ti svim tvojim imena kojima ti sebe nazvao u za koje znamo i koje ne znamo, molim te da nam oprostiš, oprosti nam naše grije, dragi Allah.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 وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله Powstaje samo płód wiernika ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما Ti koji tražiš istinu, kreni stažom tragovanja. Kreni putem vjernika. فارسا عفى القعود منعما نعما الجهاد حياته فتقدما www.altak.com Soba put vjernika. أتوق لمقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما Soba namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kaže mnogo toga, a najmanje istine. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daje sa naše govorno područje kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš ume danas susreće. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih minbera. Halil izzati masruđa, fa hujulu qad kad im talakat subhanil izzati masruđa. Posjetite nas na www.altov.com Soba, put, vjernika. Na portalima www.stazomislama.com i www.esune.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, da downloaden arhive, Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.pautal.com Soba u vjernu. Sve ono što Allah hoće i ono što Allah hoće, a neće biti ono, a neće biti ono, a neće biti ono što Allah hoće, a neće biti ono što ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoće, a neće biti ono što vi hoće. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هلنا الكون www.pautal.com soba put vjernik